Eta ire. Bedo ziste? Kaskua mahatzeko, garaia eskura bustitzeko aukera. Iepa buztiak. Iepa buztiak. Iepa buztiak. Iepa buztiak. Iepa Hala, ejan bezala ongi etorri eskurberoen eh, emankizunera, gauan txomin. Gauan matien. Eta gaon entzule guzieri. Beraz, zala gauk berean eh, zuzenean gira txominekin emankizun hori emaiteko. Diakintza zue, diada, joan den aldiko emank emankizunean gure hitz batzu moztuak izan zidela. Eta hori, untsa guretzat, ez da posibli zuzenean delaik emankizun bat. Mozten aldot beti, eh? Ez? Ha, Ahatik, um, gertakari horrek eman dauku ideia bat uh, txominekin, eta erabaki dugu gaur jarratxean zentzura ipatzea gure eman Eta bai, maiti, nordion, euh, guretzat zentzura betidanik izan da, iduriak, testuak, ejanak zentzuratuak izan dira, baina gu musika eman bat euh, animatzen baitugu, ebe, gehiago aipatuko dugu zentzura musikan eta historia tipi bat eh, edo historia egiteko. Zentzura kantuan agertu da lehen aldikotz gerlen kontraidatziak eh, izan diren kantuentzat eta dibidez frantzian. Eh, mila behatziun berroita amabian indosinako gerla denboran, ebe Francis Lemarken kantan solda kantuarekin edo gehiago ezakunda den kantua le deserteur Boris Vianena piskat berantagoa ipatuko duguna. Ordean, e, zentzura musikan e, hiru ahlotan atsemaiten dugu. Lehenik berria babesteko, gero gizartea babesteko, eta azkenik familia babesteko. Ordean, Matin, ustean ausotitza? Bai, bai beraz, um, ala zentzura nola erabilia den uh, babesteko, Uh, gobernamendua kritikatzen uh, delarik kantuetan edo gobernamenduaren erabakiak, autuak edo engaiamenduak, ebe batzutan uh, zentzura da horren kontra. Horean, kasu ezagunena mila bederatziun eta berroita mairuan, Boris Vian uh, idazlearekin, idatzi zuen uh, le deserteur uh, kantua, eta jakintzazue kantu hori zentzuratua izan zela, eta amar urtez saltokietaik kendua izan zela. Frantxez armadan ez sartzeko eta yes egiteko deitzen du kantu horrek, Frantzia Indosineko gerlan engaiatu baita, kantariak eskatzen du ieslariek hortan ez parte hartzea eta galdetzen du ere frantziari gerla utz dezala. Beraz, entzunen dugu kantu famatu hori Le Deserteur. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. J'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Le deserteur kantua euh, gien hor, kanturek luzaz zentzuratua izan dena eta orain uh, ikasleak ikasten dutena eskoletan. Bon, sigitzuko dugu, beste tale batekin The Cure talea ipatuko dugu, eta bereziki The Killing Nahab kantua, Horian uh, kantorek bbc zentzuratu zuen euh, kritikatzen baitu erresuma batuen engaiamendua golfeko gerla irakaren kontra naiz eta Robert Smith uh, eh, kanturen kompositadorea defenditzen da ezanez uh, eh, kanturek eh, Albert Camus letrange liburuaren biluma poetiko bat dela eta ordeon, horren ondotik komunika bider kantua igoriz, behar zuten liburua denbora berian igori frogatzeko hori. Ordeon, txegidan profesatzen hau zutea Killing Narrab. Hala, orgin nuen Cure taldea Killing Nahab kantuarekin. Horain, egonen eh, gira erresuma batuetan, aipatuko dauziet eh, Sex Pistols eh, taldea. Orduan, mila behatziunta ideologoita amazazpian aterazuten kantu bat izigarri ezaguna, God Save the Queen. Orduan, ikusi duzue titulua Inglaterrako himnoari hartua da, eta horrek diada garaian polemika sortu zuen. Orduan kantu hori irratietan zentzuratua izan zen, Inglaterra eta Inglaterrako erreginaren irudia zikin zentzuelako, baita ere entzunen duzue bere errepikan no future eh, kantatzen baitute, eta erran nahi zuen horrek eziotela eh, itxaropen onik eh, usten erriaren geroari. Beraz, entzun ezagun God Save the Queen Sex Pistols. Sex Pistols. Sex Pistols taldea egin nuen hor eta eser hundi zainitzek huartu dira ebe kantorek eh, The Groland eh, soinua dela. Ebe, guai, uh, segituko dugu gizartea ipatuz eta bereziki gizarteak inpoxaturitko debekoak salatzen dituzten kantuak aipatuko ditugu eta asteko, ebe Inglaterran egonen gira eta The Beatles taldea ipatuko dugu et ordeon uh, atera zutelarik uh, Lucy in the Sky with Diamonds kantua ebe zentzuratua izan zen tituloaren uh, tituluaren gatik zenta hartzen mali lehen letrak eiten uh, du LSD Lucy Sky in Diamonds eta ordeon uste zuzen droga horren apologia eiten zela kantu hortan Naiz eta hor ere John Lennon defendatu da egan ez zila marrazki batekin, ma, bere semeak e, egin zila marrazki, ma, <laughs> marrazki bat, barkatu, <laughs> nun ala represtatzen zin neska bat, ebe uh, zeruan. Lucy in the Sky with Diamonds. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. as you drift past the flowers that grow so incredibly high. station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the Sky with Diamonds um, Beatles uh, taldearena Inglaterratik. Uh, orain uh, frantziara joan engira berriz, um, nola ez hexagon kantuarekin denek ezagutzen duzue, jeno kantari engaiatuarena. Beraz kanturi mila behatzeun eta irulogoita amabostean plazaratua izan zen, Ta kantuak kondatzen du frantsesen bizia urte batean zehar urtahiletik abendura. Ordean hori e kantu hori etzen zentzuratua izan, bana Franz Enter irratian debekatua izan zen, ebe Frantzies gizarte osoa kritikatzen zuelako, eta Frantziaren irudi ustelena ere erakusten duelako. Bana, ene e, ala, kantuak berrogoi urte ditu kasik, eta ez da gauza enitz aldatu gerostik. Entzun ezagun segidan beraz, hexagon. Hexagon. Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle n'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui finiront l'air leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a cent. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées un anarchiste du Pays basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens sur toutes ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Il commémore au mois de juin débarquement de Normandie. Il pense aux braves soldats ricains qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté. Après une longue année d'usine, ils crient vive les congés payés. Ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneaux. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dinde marron être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. Hexagon kantua, frantxez kantari famatuena jenurena hori. Eta jakintza zue eh, jenok, beti kontzertuetan eh, kantu hori oino egiten dila eta tekstua adaptatzen dila be, kontestuaren arabera. Hor dion, ala, erteko kanturi ez dela sekulan depasatua. Hor dion, eh, kantu berriago bat aipatuko dugu bi urtekoa eta The Prodigies taldearekin joan engira orain eta ipatuko du Base Baseby Got a Temper zenta kantu hori zentzuratua izan zen alusio egiten duelako droga ezberdinen hartzeaz, segidan entzuten dugu. Euskal irratiak. Ez korbero agirelako. Hala, hor ginuen uh, taldea, ze soinu ona. Horain uh, segituko dugu uh, aipatuz zentzura familia babesteko. Hortaik eran nahi dut um, kantuak sexua seksua edo bortizkeria duelarik bere hitzetan, hala, be, da ere. Orduan, horren uh, aipatzeko... Um, Hala, NTM taldea aipatuko dauzuet, lespa ton fiz uh, kantuarekin. Hor, diadanik NTM uh, eran nahi du uh, nik tamer, beraz, hori diada pentsatzen dut zentzuratua zela. Eta beraz, mila behatziun talargoita emezortzian uh, plazaratzen dutelarik uh, censura treneton fiz, tu zentzuratu C'est ça da Conseil supérieur de l'Audiovisuel. Orduan, kantu hortan... Euh, Kondatzen dute nola gaurko gizarteak, eh, nola gaurko gizartea zepo bat izaiten alden handitzen eh, diren gazteen zat. Eta kantu hori kontsideratua izan zen eh, bortitzegia, irratietan gaueko amaretaik goiti baizik pasatzen zen. Orduan berantago taldeak zentzura hori honi erantzun zuen, zezari bidalduz kantu bat hone onkorla, beti hori da. Hala, beraz, segidan entzunen dugu Laisse pas traîner ton fils, suprême NTM. À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y a plus de boulot. Oh. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seul issue la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci. Pour ceux qui s'y sont préparés, si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ce sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vente de faut tenir le terrain Pour le lendemain s'assurer que les siens aient bien Éviter les coups de surin afin de garder son puits intact Son équipe compacte, soudée Écoute de scanner pour garder le contact Ou des de bouger, éviter les zones rouges surtout jamais prendre de congé C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse J'ai pas de conseils à donner mais si tu veux pas qu'il glisse Regarde-le, quand il te parle écoute-le Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux Laisse pas traîner ton fils jamais demandé à t'avoir. C'est avec ces formules trop saoulées, enfin faut croire que mon père a contribué à me lier avec la rue. J'ai l'illusion de trouver mieux, j'ai vu. C'est qu'un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge veut entrevoir. C'était comme un mirage. Plus d'interdit, juste avoir les dents assez longues pour croire que la vie, profiter de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Jusqu'y avec mon père était comme de la nuisance. L'un d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines. Surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de surin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas. Arranger ce putain d'orgueil qui tranche à les liens familiaux. Chaque jour un peu plus. J'avais pas l'impression d'être plus côté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer. Trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émisse. Mais laisse pas traîner ton fils. que ton fils apprenne dans la rue quelle vertu croyais-tu qu'on y enseigne T'as pas vraiment ça pue dehors, mais comment ça sent la mort Quand tu respires ça mec t'es comme morné Tu finis borné à force de tourner en rond Ton cerveau te fait des faux, tu fait des bons Et c'est vraiment pas bon quand t'en perds le contrôle Quand pour les yeux des autres tu joues de mieux en mieux ton rôle Ton rôle de Kaira pour le pas quand tu voilà, tu fais plus partie de la mi-fa d'en bas. C'est dingue, mais c'est comme ça. Sache qu'ici va plus qu'ailleurs, la survie est un combat. Base de combat, de coups, de combat, d'esquive, je Ce putain de stromba, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, qu'il te ramène du vice. Non, laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. suprem NTM taldea ginuen hor eta beti zuzen jantziste iru eskuali jatietan ez emankizunean eta hor kasu-kasu eh, segitzen dugu familiarekin bainan horreltzan japlari gaztearekin eta ateradin kantua hor sal put da Arion, uh, eh, bali gobernamenduko idazkariak salatu zuen kantu horrek emaztean kontrako bortitzkeria intzitatzen duelako. Kantua ez da publikuki atera, baina eh, interneten atxamaiten da, be, gu bezala. Ordeon, eh, entzunen dugu, baina entzunen entzin galeite dut arguziak irratitik eh, urruntzea. Segidan, salput, horrelzan. Attends, bouge pas, j'ai un mail d'Aurel, je te rappelle. Ce soir, je suis rentrée du taf plutôt que d'habitude. Je suis passée chez toi pour faire une surprise. Quand je suis arrivée, t'étais dans ton hall avec l'autre type qui est en cours avec toi et je vous ai vu. Je vous ai vu vous jeter l'un sur l'autre, il passait les mains sous ton pull pendant que tu l'embrassais. Putain, j'avais envie de vous tuer, j'étais choquée, je croyais que t'étais différente des autres pétasses. Je te déteste, je te hais. Je déteste les petites putes genre Paris Hilton Les meufs qui sucent des gueux de la taille de celle de Lexington T'es juste bonne à te faire péter le rectum Même si tu disais des trucs intelligents t'aurais l'air conne Je te déteste, je veux que tu crèves lentement Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant Les histoires d'amour ça commence bien, ça finit mal Avant je t'aimais, maintenant je rêve de te voir imprimer de mes empreintes digitales T'es juste une putain d'avaleuse de sabre, une sac Un sale tapin, tous ces mots doux c'était que du baratin On se tenait par la main, on s'enlaçait, on s'embrassait On verra comment tu fais la belle avec une jambe cassée. On verra comment tu suces quand je te déboîterai la mâchoire. T'es juste une truie, tu mérites ta place à l'abattoir. T'es juste un démon déguisé en femme. Je dois briser en larmes, je dois rendre l'âme, je dois retourner brûler dans les flammes pourri, je t'aimais, mais tu m'as trompé. On trompé, tu tout péter, tu l'as tombé. une sale pute, une sale pute, une sale pute, une sale pute, une sale pute. Pourri, je t'aimais, mais tu m'as trompé. trompé, tout péter, tu l'as une sale pute, une sale pute, une sale pute, une sale pute, une sale pute. Je déteste les sales traînées comme Marjolaine, les petites chiennes, les chichiteuses, les filles à problème. Je rêve de la pénétrer pour lui déchirer l'abdomen. Je t'emmènerai à l'hôtel, je te ferai tourner dans ma romaine. Tu suspends du liquide, tu te casses à marée basse, pétasse. Tu mériterais seulement d'attraper le tasse. Le seul liquide que je t'ai donné, c'est mon sperme. Si je te casse un bras, considère qu'on s'est quitté en bon terme. Je t'aime, j'ai la haine, je te souhaite tous les malheurs du monde. Faut que tu sentes la chaleur d'une bombe, je veux plus jamais que tu me trompes. J'étais trop fidèle, j'ai les nerfs en plot. Je vais te mettre en cloche et t'aborder à l'opinel. Je m'en bats hein. les couilles, c'était de la faute à qui Je te corrais contre un radiateur en chantant toast à qui Je veux que tu pleures tous les soirs quand tu t'endors Parce que t'es du même acabit que la pute qui a ouvert la boîte de Pandore mais tu m'as trompé un tu tu l'as Tu une sale pute, une sale pute, une sale Une sale une sale pute Pour mais tu m'as trompé un tu tu l'as Tu une sale pute, une sale pute, une sale Une sale une sale pute J'ai la haine, je de te voir souffrir J'ai la haine te devoir souffrir, bébé. J'ai la haine. Je de devoir souffrir. J'ai la haine. Je devoir souffrir, bébé. Hala, ez dakit eh, kantu hortan eh, poetikoki mezu bat pasarazi nahi duenez, ez dut uste. Ega erran itzak aski gogorrak eta, eta gordinki erranak eh, dira. Bo, hartu ziste kalitatea etzela bikaina, ez da bate Kristofengatik, baizik eta kantu hori interneten atsemaiten dela bakarrik. Horain aipatuko dugu uh, The Doors taldea, hainitzaldiz uh, pasatu ditugu eien kantuak gure emankizunean, Mila behatziun eta irulogoita seian Light My Fire kantua sortu zuten. Emaztearen seksualitate askatasuna aipatzen du kantu horrek, gara jartan sokatzen zuen, itzak aski zuzenak zidelako. Orduan beren produksioneak galdegin zuen eh, Jim Morrison kantariari abestiaren hitz batzu aldatzea, telebista emankizun batetan pasatzeko. Mana kantariak errefusatu zuen, Eta horren ondorioz, tele, telebista kate hortaik eh, taldea baitua izan zen. Entzunezagun segidan Light My Fire The Doors! You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come set the night on Right now we can only lose And our love become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Shine to set the night on fire Mil esker euh, Jim Morrison, euh, Lie My Fire. Bon, be, segituko dugu, ebe eh piskat zentzuaren mugak aipatuz eta nola artistek zentzuari ies egiten duten. Eta berri urtean egon gira, mila behotzeun irutanoita seian eta aipatuko dugu Le Suzet Alaniz Zerz euh, Gensburena. kanto hortan zentzuari ies egiten du metaforak baliatuz historio seksual bat kondatzeko. Eta bai, hor, kantu hortan kantarazten du Franz Gali bat dilaik bakarrik amazazpe urte, be, poetikoki, be, kondatzen du, be, bon, bon, gros pip. Ebe, proposatzen hauziet, ebe, Kristof, eta zula erri genola, baina... Zer, <laughs> ah, zinda? <laughs> Agian ez zitu dienatzen hori eh, ipatzia. Erdi buruzik bai gira daikai? Mm, ba, pixkat. Bo, charmanki. Domaia da ez baita kamerarik. <laughs> Kanaludereken. Hor ah, zentzuratuak zain giren, bestenaz. Bon bah, allez, Chigui dans les sucettes à la Serge Gersbourg. Annie aime les sucettes. Les sucettes à la Les sucettes à Dani. donne d'Annie. Donne à ses baisers un goût à Lorsque le sucre d'orge parfumé à la nuit coule dans la gorge d'Annie. Elle est au paradis pour quelques bénis. Annie, passer sur cette ses baisers un goût Lorsqu'elle a sur sa langue que le petit bâton. Elle prend ses jambes à son corps et retourne au drugstore pour quelques bénis Annie passe sur cette ils la couleur de ses grands yeux, la couleur de yeux. ez dakite maia eh, dauzun, uh, dauzunez kantu horrek? Ba, hor zirean eparian biruzik, nola ez, txumine. <laughs> Hale, segitzen dut eh, beste kantu batekin, baina seksuan egonez, eh, ala ere, eh? ezkur beroan emankizunan gira. Beraz, uh, Rammstein taldea mm, aipatuko dauziet, uh, talde da hori, atera zuten uh, 2000 pusi kantua, pusi inglesez uh, potiotia erran duena, Orduan eh, kantu hori etzen eh, zentzuratua izan, uh, eh, diada alta hitzak limit uh, didelarik entzunen duzue, baina beren klipa zentzuratua izan zen. Alta hor ere ikusten dira zentzuraren mugak, zenta zerbait interneten delarik ez da gehiok kontrolatzen, eta guai klipa hori uh, YouTubeen ikusten alda, nornaik ikusten aldu, gazte, sahar, eta gutienez erraiten aldena klipa pornografikoa dela. Beraz, zuek entzunen duzue Pussy Hamsteinen kantua, eta guk sonen dugu klipa, Kristofekin, gero eh, Gero arte! Gero arte! Bon, diakin zazu, entzulek placer handi bat hartu dugula klipa soitia hor zinez pornografia baita. Eta matin, harrapatzen bat zumukan esako toile? Ba, Kristofek ditu ez du fini, <laughs> iduliz. bon, ba, be gubain uliziago da, be esperientzia hor ikusten da. Ikasiko diatua, ziekila. <laughs> bon, be sigituko dugu, ebe erradez, ebe zentzuratuak, eh, izaitea artista batzuen ezagutza errestu du, publikoak debekoa maite baitu be, iduriz gubezala hori aipatuz, gai hori aipatuz, eta diskasaizaleak untsa ulertua dute ordion be, hortan txigitzen dute batzuek. Hala, orain eh, gure emankizuna bukatzen ari da, Mana, bukatu zin eh, nik nahi nuen galdegin eh, zerbait Kristoferi. Uh, Galdein. Uh, iten du amak urte guai uh, ikatientzat uh, lanian aizira. Poa, ze eksperientzia osun ahitzen bai. duzu. Eta, hola, Amika, trompatu nuko Amika. eta eh. hau nua ingazte. Nahi, nire <laughs> bon, beraz, nahi nien diakin, ea, hola, euskal irratietan, eh, izan ziren, eh, izan zirenez, sentzura kasu batzu, edo zien artean badire, badirenez, hola, horako ez dakit. Gure artean badituk, aipagaiak, desadostasunak, eta hitz batzuek buruz, eskoraz ere, behinan, mementoko ez da izan, eta araudi finkurik ere ez dugu irratietan, egia gaiteko, eta badira ez tabaidak, bera mementoko ez du gertatu ez. Ados, alta ustean, haipatu uh, datazu uh, eh, historio bat... Ofian, eh, of. an, of, ah, hori <laughs> eh, antena historio bat, nahi bozu gure entzulek kondatu. Uh, kantu eta za uh, gehiago, baina hori kondatzen alda, zenta sortu zelaik irratia, latonita batean sortu ziren irrati libri guziak, eta hor, mitean pasatu zenean, eta hasi zen uh, pixkat sintxuketako uh, eh, ilan iruliko irratia, jarako kaskotik, jojo, bere katrelian han geinean, eta hantik eh, datzen uh, zituzten uinak. Eta gauaz, uh, ebatxeak, edo izan zen materiala, eta entzulea hasi zen plainitzen zen eta iruliko irratia sortu zenean, pario bat zen, ala ere, eskorazko lehen irratia basen afagoan zen eta gure irratian eta siberoko botza ere denbora berian sortu ziren, Eta be, jendia sentsibilitzatu, kesu, zergatik eta espikatu zen, behala, ibatxia izan zela, eta susmoak baziren, eta jendak miak zirela, eta oro. Eta gero, kanpaina bat abiatu zen, eta guai urte guziz egiten den kanpaina hori dula gutxi gura bera ogoita bost urte orain. Eta ahakasta haundi haukantzuen kanpainak lehenbiziko urtetik, kaintzina, eta geroztik kaintzina segitzen du. Hala, hori tarazteko, begarai eh, untan kanpaina bururatzen ari dela, eta iruliko jatea laguntzeko, naiz eta eskuali jatietan izan, ala, iruli ikuratiaren kampaina dela mementu untan, ala. Ala, Kristo Efora izauku uh, promozioa egiten, arrazoin du. Eh. <laughs> ala, azteko, uh, eh, orain badu, oita urte eh, euskal jatiak entzuten ditugula. Bon, ala, orain uh, zinez uh, bukatzen ari da, istante amarrak, beraz, uh, utziko zaituztego, usaian bezala horreiterazten hau zuet gure emankizuna, entzuten aldela euskal irratiak.info edo irulegiko irratiak.com webguneetan. Eta bukatu haintzin eh, entzunen guala ere azken kantu bat eh, Pierre Perren eh, La Femme grillagée, eta kantu horrek aipatzen du ez dakit nola euskalaz behinan Le du Voal emazten eta tematika tematika polimika baten erdian delako, bere kantua irratietan eh, ez da gehiago pasatzen, alta ez da zentzuratua, ez eta ere debekatua, baina irratiek autozentzura pratikatzen dute beren eh, iduria salbatzenko, gehiamendu guzietaz eh, urrun egonez. Show who hemen, biztandena. Hala, zuzenean gira eta ordioan zentzulik ez da, nahi dugun aiten aldugu. be erten dauziet zentzulik guzirik gauan eta milesker handi bat Kristofi gurekin egon baita ala ere jatsuntan. Gogotik, gogotik. Milesker afariaren nako. Ah, hala. Plazerrekin hori ere izan da guretzat. Eta opairuliko irratia, gauan deneri? Gauan. Gauan. Écoutez ma chanson bien douce que Verlaine aurait su mieux faire. Elle se veut discrète et légère, un frisson d'eau sur de la mousse. C'est la complète de l'épouse, de la femme derrière son grillage. Ils la font vivre au Moyen Âge, que la honte les éclabousse. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées les hommes les ont rejetés dans l'obscurité. Elle ne prend jamais la parole en public, ce n'est pas son rôle. Elle est craintive, elle est soumise, pas question de lui faire la bise. On lui a appris à se soumettre, à ne pas contrarier son maître. Elle n'a droit qu'à quelques murmures, les yeux baissés sur sa couture. Quand la femme est criachée, toutes les femmes sont outragées, les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Elle respecte la loi divine qui dit par la bouche de l'homme que sa place est à la cuisine et qu'elle est sa bête de somme. Pas question de faire la savante, il vaut mieux qu'elle soit ignorante. Son époux que les études sont contraires à ses servitudes. Quand la femme est grillagée toutes les femmes sont outragées, les hommes les ont rejetées dans l'obscurité jusqu'aux pieds sa burqa austère Est garante de sa décence. Elle prévient la concupiscence des hommes auxquels elle pourrait plaire. Un regard jugé impudique serait mortel pour la captive. Elle pourrait finir brûlée vive, lapidée en place publique. Quand la femme est grillagée toutes les femmes sont outragées les hommes les ont rejetés dans l'obscurité. Jeune femme, larguez les amarres, refusez ces coutumes barbares, dites non au manichéisme, au retour à l'obscurantisme. Jetez ce mon charabier triste, né de coutumes esclavagistes, et au lieu de porter ce voile, allez-vous en mettez les voiles dans la flamme grillagée Toutes les femmes sont outragées les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. edo Kaskua marratzeko garaia eskura burtsitzeko aukera. Iepa burtsiak. Iba! Iba! Iba! Iba! Iba!